četvrtkom. Proljeće je 1943. godine. Nakon dugih i zamornih razgovora o bunkerima u istočnoj Pruskoj i Ukrajini, Hitler je konačno donio odluku o mjestu buduće velike njemačke ofenzive, koja je trebala preokrenuti tijek rata na istočnom frontu. Nakon poraza kod Stalingrada, njemačka oružana sila morala je po Hitleru ponovo preuzeti inicijativu na istočnom frontu. U ožujku 43. napadi Crvene armije su prestali, a Wehrmacht je uz pomoć fanatičnih i zloglasnih Waffen SS jedinica uspio ponovo zauzeti Harkov, drugi po veličini ukrajinski grad. Nakon završetka operacija oko grada Kurska, jednog od najvećih željezničkih čvorišta u Sovjetskom savezu, ostala je jedna izbočina, velika kao pola Engleske. Tu su izbočinu držali vojnici Crvene armije i ta je izbočina bila idealna za ofenzivu njemačke vojske koja je prema Hitleru trebala ponovno zadiviti i potresti svijet. Kurski je s vremenom postao Hitlerova obsesija. U travnju je potpisao zapovjed za početak operacije Citadela, ali nije bilo dovoljno tenkova, topova i vojnika. Napad je morao biti odgođen za ljeto. Nisu svi bili za napad na Kursk. Na jednom od sastanaka general Heinz Guderian, tvorac njemačkih pancer jedinica, rekao je da malo tko uopće zna gdje je taj Kursk. Na tom se sastanku Guderian protivio napadu jer bi gubici u tenkovima mogli biti katastrofalni i tražio je da se prioritet da zapadu jer se tamo očekivala akcija zapadnih saveznika. Ali Hitler je na tom sastanku rekao da ga kad god se sjeti Kurska zaboli želudac. Hitlerovi inženjeri i konstruktori na čelu s Ferdinandom Porscheom konstruirali su nove ubojite strojeve, tenkove Tigar i Panther i jurišni top Ferdinand – ti su novi strojevi u stotinama izlazili iz proizvodnih traka i upućivani su na istočni front. U Njemačkoj je proglašena totalna mobilizacija, kako bi se popunila vojska nakon poraza kod Stalingrada. I svi ti vojnici, topovi, tenkovi i zrakoplovi upućeni su kod izbočine oko grada Kurska, za koje je Feldmaršal von Manstein, zapovjednik grupe Armija Jug, rekao da izgleda izuzetno primamljivo. A Hitler je odredio da Kursk bude mjesto gdje će njemačka oružana sila vratiti prestiž i inicijativu na istočnom frontu. Kurska izbučina bila je po riječima Feldmaršala von Manštena tako primamljiva. Tu primamljivost te izbučine primijetili su i sovjetski zapovjednici. Od svih dijelova istočnog fronta Kursk je bio mjesto koje će Wehrmacht najvjerojatnije odabrati za novu veliku ljetnu ofenzivu. Ali kada će početi ta ofenziva? Te podatke trebala prikupiti sovjetska obavještajna mreža, govori profesor povijesti i novinar vjesnika Tihomir Ponoš. E, onda je naravno njih zanimalo kada će napasti otprilike kojim snagama, u kojem rasporedu i tako dalje. I Sovjeti su zapravo još i prije 1941. imali odličnu obavještajnu službu. ne treba zaboraviti da je Kominterna de facto funkcionirala kao obavještajna služba Sovjetskog saveza. Da su komunisti postojali u zemljama cijeloga svijeta. Međutim, problem je u tome bio što e, u to vrijeme Stalin uopće nije vjerovao toj službi. Nije vjerovao 1941 pa ga je 22. lipnja iznadio, nije vjerovao 42. pa je ponovo imao velikih iznadženja, onda je odlučio da bi možda ipak mogao malo vjerovati obavijestima koje dobiva od e, svoje agenturne mreže u inozemstvu. A baš u samoj Njemačkoj je djelovala sovjetska obavještajna mreža koja se zvala Lusi i ona je prikupila puno vrijednih podataka i ona je nabavila ključne podatke oko samog napada, planove napada, E, snage s kojima će Njemci napasti pravci, dakle ove sjever iz e, Orela, jug iz Belgorada. E, međutim, drugi važni izvor informacija bili su Britanci. I oni su preko Ultre, pomoću koje su oni čitali gotovo pa sve šifrirane njemačke poruke, također uspjeli jako puno toga saznati i naravno dostavili su podatke Sovjetima i ti podaci su Sovjetima bili neobično, ovaj, naravno, dragocjeni, jer su kompletno svoju obranu mogli posložiti točno po tim podacima. Za njih nije bilo iznadženja u planu napada. Dakle, oni su onaj trenutak kada napad počne, znali točno što ih čeka. Naravno, onda se u borbi uvijek može nešto izjelobiti, nešto poći ne onako kako se planira. Ali su mogli maksimalno pedantno pripremiti za eh, tu ovaj operaciju. I treći veoma važan izbor podataka – bili su sovjetski partizani u pozadini, koji ne samo da su napravili cijeli niz e, diverzija, nego su od zarobljenika, zarobljenih njemačkih vojnika, e, svašta uspjeli saznati i e, koji su u sve ostalo marljivo bilježili promet vlakova, kuda vlakovi idu, Uh, uspjevali recimo ljudi se izvješte pa vide da li netko na uh, vlaku vozi pravi tank ili vozi makete tenkova i tako dalje. Oni su bili također veoma važan izbor podataka uh, Sovjetima u pripremi obrane i onda napada kod Kurska. Oko Kurska okupile su se velike izvrsno opremljene njemačke snage. Mjeseci priprema omogućili su da se na sjevernom dijelu Kurske izbočine u devetoj armiji pod zapovjedništvom Feldmaršala Modala koncentrira sedam pješačkih, osam pancer i pancer grenadirskih divizija. Na južnom dijelu u Hotovoj četvrtoj pancer armiji i u arme Abteilung Kempfu okupilo se sedam pješačkih i 11 pancer divizija. Pješačke divizije popunjene su do 12,5 tisuća vojnika. Pancer divizije imale su 16 tisuća vojnika i 200 tenkova. Od početka pohoda na Sovjetski savez, Wehrmachtove divizije nisu bile tako popunjene. Uh, pripremili su za napad 50 divizija, od toga 16 tenkovskih, plus još 20 divizija koje su trebali čuvati bokove. E, to je bila vojna sila od otprilike 900 tisuća vojnika, oko 10.000 topova i minobacača, 2700 tenkova i 2000 aviona. Plan je, kao što sam već kazao, u osnovi bio ovaj jedinstven. Iz sjevera iz pravca Orala, iz juga iz pravca Belgoroda, udariti prema tom željezničkom čvorištu Kursk, eliminirati tu vrlo primamljivu izbočinu, uništiti što je moguće više e, sovjetske vojske i ponovo preuzeti e, stratešku ofenzivu. Njemačka je vojska nastojala prikriti okupljanje tako velikog broja vojnika oko kurske izbočine. Tišina koja se spustila na njemačke položaje začudila je sovjetske zapovjednike. Prestali su čak noćni pokreti trupa i opreme. Izviđači Crvene armije izvijestili su o velikim pokretima njemačkih trupa južno od Harkova i na cestama prema Donbasu, ali te su se kolone kretale od Kurske izbočine. Sva prebacivanja i sve koncentracije trupa su radili isključivo noću. Zabranjena je bila u širem sektoru Kurska, odnosno ne Kurska nego Orela, Belgoroda, dole Harkova i tako dalje, e, svaka radija veza. E, Tenkiste su obukli u uniforme pješadije. Tako da se ne može zaključiti ili su oni barem mislili da se ne može zaključiti da oni tu okupljaju velike oklopne snage. E, lažne koncentracije snaga su radili na e, jugu i danju su stalno prebacivane makete tenkova i topova prema e, jugu. Avioni su bili svi na udaljenim aerodromima i zadatak je bio tek u zadnji čas ih prebaciti na bliže aerodrome. Mm, pokrenuli su vrlo opsežne akcije protiv partizana u Ukrajini i za to su izdvojili 11 divizija ukupno. Od toga je bilo pet njemačkih, šest ovih raznih drugih. Ono malo što ih je još ovaj, preostalo tada u Sovjetskom savjezu, na teritoriju Sovjetskog saveza. Međutim, rezultati tih opsežnih akcija protiv partizana su bili slabi i čak i kontraproduktivni zbog terora nad stanovništvom. Tako da partizanski pokret ne samo da nisu uspjeli slabiti, nego su ga ojačali. Nije baš sve bilo mirno oko Kurska. Pojačili su se njemački zračni napadi. Jedan je njemački bombarder ispustio svoj tovar bombi u stožer maršala Konstantina Rokosovskog. Maršal je preživio samo zahvaljujući svojoj odluci da središte svojih veza premjesti u časničku menzu. Koliko su daleko išli u svojim zavaravanjima, Njemci pokazuje jedan detalj, naime da bi Eh, zavarali Sovjete, oni su objavili da je Manštajn 3. srpnja, dakle dva dana prije početka operacije, otputovao na jugu Bukurešt i to su sve novine objavile. Međutim, nije uspjelo jer su ovi imali stvarno odlično organiziranu obavještajnu mrežu u tom trenutku. 18. lipnja Hitler je u svojem sada već čuvenom neopozivom stilu zapovjedio izvršenje planova za operaciju Citadela. Njegovi zapovjednici na istočnom frontu, posebno zapovjednici pancer jedinica, tražili su od njega da sačuva nove jedinice i da ih upotrijebi kao stratešku priču koja bi odbila sada već izvjesni sovjetski napad. 1. srpnja u svojem je stožaru u istočnoj Pruskoj Hitler vikao na svoje visoke časnike da je nužno da njemačka vojska na istoku ponovo pokaže svoju nadmoć i da otvori put prema konačnoj pobjedi. Put prema pobjedi trebala je početi početkom srpnja kod Kurska. Lusi je u Mosku poslala obavijest o tijeku tog skupa. Već drugog dana Stalin je poslao hitnu poruku zapovjednicima Središnjeg, Voronješkog i Stepskog fronta. Prema podacima koje imamo, Nijemci moraju krenuti u napad između 3. i 6. srpnja. Stavka vrhovnog zapovjednika zapovjeda. Prvo, pojačanje izviđanja i promatranja neprijatelja, kako bi se osiguralo pravovremeno razotkrivanje njegovih namjera. Drugo, kopnene snage i zrakoplovi moraju se staviti u najviši stupanj pripravnosti, kako bi bili spremni odbiti iznenadni neprijateljski napad. Lucy ili Rudolf Rosler pravim imenom, nije bio jedini sovjetski špijun u njemačkim redovima. Tijekom zime 42. u jeku bitke za Stalingrad, sovjetska tajna služba poslala je njemačkih crta u južni dio Rusije i Ukrajine posebnu skupinu obučenih obavještajnih časnika. Jedan od njih bio je i Nikolaj Kuznjecov, koji je iza njemačkih crta operirao kao Oberleutnant Kurt Zibert. On se uspio uvući u blizinu zloglasnog Eriha Koha, komesara Rajha za Ukrajinu. Kuznjećev je sigurno u uredu civilnog upravitelja Ukrajine saznao za pripreme operacije Citadela. Kasnije je Kuznjecov došao i do njemačkih planova za ubojstvo Velike Trojice na konferenciju u Tehranu. Crvena armija znala je da će doći do napada i da će on biti uništavajući. Sada je trebalo postaviti obranu koja će izdržati taj napad. Sredinom svibnja počeli su žestoki okršaj u zraku. Njemački bombarderi počeli su napadati željeznička čvorišta i ceste koje su vodile prema Kursku. Probili su se i do nadomak Moskve i bombardirali Gorki. Eksplozije u Gorkom podsjetile su Moskovljane na 41. godinu. Kako bi spriječila te napade, Crvena armija uzbunila je sve lovce koji su je bili dostupni. Za vrijeme tih zračnih bitaka u Kurskoj izbočini Grozničavo je tekla izgradnja obrambenih položaja. Ta operacija, inače, kompletna bitka je jako zanimljiva jer su unaprijed svi znali za nju. E, Njemci su znali da će napasti Sovjeta, a Sovjeti znali, su znali da će ih napasti Njemci. Dakle, tu zapravo nekakvog naročitog iznenađenja u startu nije moglo biti. E, Sovjeti od travnja znaju, zahvaljujući tim svojim obavještajnim izborima što Njemci spremaju i pokreću pedantne pripreme. To je druga značajka te operacije. Vjerojatno niti jedna operacija na istočnom bojištu nije tako pedantno pripremana i to obostrano. E, oni su počeli postavljati ogromna minska polja, to su doslovce milijuna i mina posijani. Iskopano je oko 10.000 km rovova. Obrana je postavljena po dubini 150 do 190 km, a u strateškoj rezervi su imali još takozvanu stepsku frontu, fronte u sovjetskoj vojnoj terminologiji oznaka za grupu armija, tako da su oni ukupno po dubini imali obranu organiziranu 300 km duboko. To usput pokazuje koliko su oni bili oprezni jer su računali da možda ipak neće uspjeti izdržati prvi njemački tenkovski udar. I koliko su ih duboko spremni ovaj, dočekivati. Dakle, to je jedno stvarno jako, jako pedantno planiranje. E, sve te ogromne radove napravila je vojska i oko 300 tisuća civila koje su angažirali. U jednom trenutku se, s obzirom da se znalo na kojim pravcima će Njemce napadati, razmišljalo o tome da se civile evakuira. Ali je to dosta brzo odbačeno jer bi to naravno demoraliziralo vojsku. Već u travnju 1943. počele su obrambene pripreme u Kurskoj izbočini – ali Stalin nije bio uvjeren da će obrana moći zaustaviti njemački napad. Maršal Vatutin predložio mu je da Crvena armija prije njemačkog napada krene u iznarednu ofenzivu, ali tu su ideju odbacili maršali Žukovi i Vasiljevski. Stalin je prihvatio njihovo mišljenje, ali se bojao da Crvena armija neće biti u stanju, kao i 41. i 42. zaustaviti njemački napad, ma kako dobro se pripremila. Žukovi i Vasiljevski su pak u planiranju isključili svaku mogućnost povlačenja. Na dijelovima bojišta gdje se očekivao najjači njemački napad, Crvena armija postavila je 1500 protupješačkih i 1700 protutenkovskih mina na 1 kilometar. Po cijeloj kurskoj izbočini postavljeni su PTOP-ovi, protivtankovije apornije punkti, protutenkovske otporne točke u obliku šahovnice. Svaki kvadrat u toj šahovnici imao je pet protutenkovskih topova i pet bacača, odjel inženjeraca i vod strojničara. Uz njih bili su još ukopani tenkovi i jurišni topovi. Osim mina, a njihov cilj je bio uvući Njemce u minska polja, oni su ostavili, ciljano su ostavili ljevke kroz koje se moglo proći, ali onda u velikom tenkovskom sukobu njihov, jedan od njihovih ciljeva bio da se Njemci pogube ovaj, u, tim minskim poljima. E, postavljene su doslovce ove ovaj, tisuće protuoklopnih i protuavionskih topova, tako da su stvoreni vatreni prstenovi koji su pokrivali kompletne teritorije, oni nisu morali pokrivati određenu točku, ali su naprosto je bilo jako teško izmaći toj paljbi, jer se relativno jednostavnom koordinacijom mogla postići ova unakrsna paljba sa više mjesta i to i na zemlji i u zraku. Ti vatreni prstenovi su bili za Njemce stvarno jedna jako, jako gadna stvar i dosta veliko iznenađenje. Jel? E, uspjeli su angažirati tri fronte, osim ove stepske koja je bila rezervna u pozadini, tu su još bila centralna i voronješka fronta i dva jako iskusna, jako kvalitetna zapovjednika Rokosovski i Vatutin. Mobilizirali su za to nešto više od milijuni 300 tisuća vojnika, 20 tisuća topova, 3600 tenkova i samohotki i oko 3200 aviona. Ta stepska fronta ona je imala još oko 580 tisuća vojnika, 8,5 tisuća topova i minobacača, 1600 tenkova i 400 aviona. A to je strateška rezerva. S tim što je ta strateška rezerva bila pozicionirana tako da u datom trenutku može jednostavno okrenuti bilo prema sjeveru, bilo prema jugu po potrebi i udariti, a opet se mogla i prilično jednostavno podijeliti u dvije grupe pa ići već kamo je potrebno. Početkom srpnja pojačao se rat u zraku iznad Kurske izbočine. Obje su strane počele napadati aerodrome. Njemački bombarderi napadali su lažne aerodrome koje je s posebnom pažnjom sagradio bojnik Lukjanov. U isto vrijeme pojačali su se izviđački letovi nad sovjetskim položajima oko Kurska. Sovjetsko zrakoplovstvo dobilo je zapovjed da spriječite letove. Jedan od pilota tih njemačkih izviđačkih zrakoplova preživio je obaranje svog zrakoplova i rekao je sovjetskim ispitivačima da nove eskadrile njemačkih jurišnih zrakoplova i bombardera dolaze s Krima u okolicu Harkova. Svi su znakovi ukazivali na skori njemački napad. Situaciju uoči napada opisuje povjesničar John Erickson, pisac puta prema Berlinu, jedno od najboljih povijesti rata na istočnom frontu. U kasno poslijepodne 4. srpnja stotinu njemačkih zrakoplova izašlo je iz zaštite oblaka i bombardiralo i mitraljiralo prednje sovjetske obrambene položaje sjeverozapadno od Bjelgoroda. Nakon napada iz zraka uslijedila je i topnička i minobacačka vatra. Onda je opet uslijedio napad iz zraka. Večer kada je došla bila je jasna i puna zvijezda. Nebo su ponekada osvjetljavale eksplozije. Po zemlji vukli su se stupovi dima. Sovjetskim strijelcima i strojničarima donosila se večera u rovove. Oko obrambenih položaja središnjeg fronta prestale su sve borbe. Na Voronješkom frontu sve je utihnulo. Samo su se u daljini mogli čuti motori njemačkih tenkova. U 10 sati navečer ophodnja Crvene armije naišla je na 17 inženjeraca Wehrmachta koji su čistili minska polja. Jedan od te 17 pokazao se posebno dragocjenim za sovjetske zapovjednike. Naime, od zarovljenog njemačkog vojnika Sovjeti su saznali da napad počinje 5. srpnja u 3 sata ujutra. Dakle, u zadnji čas su Sovjeti uspjeli saznati točan sat, točnu minutu napada i u 2 sata i 20 minuta, dakle 40 minuta prije napada, zasuli su njemačke položaje jakom artiljerijskom vatrom. Njemci su bili, naravno, prilično iznenađeni, E, zbog toga je mjestimično njemački napad kasnio od 90 minuta pa i do, do puna dva sata. E, stradao je dio njemačke artiljerije i veze, oklopne jedinice im uglavnom nisu stradali, i je uglavnom nije stradala. E, to je svako bilo veliko iznaženje za Njemce, ali je kasnije nakon rata žuku priznao da nisu imali dovoljno strpljenja da su ih malo živci ovaj, ipak izdali, kaže da su trebali čekati još pola sata i u 2.50 to pripremiti Njemcima što su im pripremili u 2.20 i tada bi rezultat bio puno pogubniji za Njemce, ali bi Tenković bili na, na putu prema položajima, pješadija bi bila na putu i tako dalje. Njemačka ofenziva počela je istodobno naravno na, na oba pravca i ja, napad je bio očekivano jak. Eh, valja kazati da je bitka trenutno postala izuzetno žestoka. Dvanaest sati od početka operacije Citadela bitka se razmahala i na sjeveru i na jugu Kurske izbočine. Prizor na tom području veličine pola Engleske zaprepastio je najiskusnije zapovjednike Crvene armije i Varmahta. Povisničar John Erickson ovako je opisao prvi dan bitke. Oklop se gomilao i ubacivao u bitku u broju koji do tada još nije zabilježen u ratu. Oba zapovjedništva gledala su ovu bitku s mračnom i tupom zaprepašćenošću. Njemački časnici nikada nisu vidjeli toliko mnogo sovjetskih zrakoplova, a sovjetski časnici nikada nisu vidjeli tako veliku masu njemačkih tenkova koja se gomilala na bojištu, obojana u zelenu i žutu maskirnu boju tenkovska armada dolazila je u gomilama od 100 ili 200 strojeva. U prvom ešalonu nadirali su tigrovi i jurišni topovi Ferdinand. U drugom ešalonu dolazili su srednji tenkovi u skupinama od 50 do 60 strojeva, a iza njih nadiralo je pješaštvo. Njemci nisu napredovali kako su planirali. E, prvo, Sovjeti su malo drugačije koristili svoju pješadiju i oni su zapravo na njemačke tenkove, što je bilo dosta veliko iznadženje poslali svoju pješadiju. E, njemački napad je bio odmah otkriven tenkovski napad. Sovjeti su svoje tenkove sačuvali u pozadini i čuvali ih za e, protuudar. Sovjetska pješadija je bila i mjesecima uvježbavana da nauči odvajati tenkove od pješadije i onda ih pojedinačno uništavati. I to je bilo stvarno veliko iznađenje, jer oni su recimo pripremali svoje, Njemce svoje tenkove na sukup sa drugim tenkovima, dakle sa nekim tko je recimo kilometar ili kilometar i pol daleko i koga tuče recimo 75 mm topama. Sad su im tenkovi bili uništavani molotovljivim koktelima i ručnim bombama. To je bilo dosta neugodno iznenađenje za, za njih. Na sjeveru je prodor prvog dana bio duboko oko 8 km, a do 11. srpnja, kada manje više završava njemački prodor uopće, oni su prodrli ukupno 10 do 12 km. Nakon toga Njemci su morali preći u obranu uz velike gubitke, i u ljudstvu i u tehnici zapravo nisu napravili puno. Bitka će postati još veća. Sovjetski tenkovi, njih oko 4000, počeli su se približavati prvim crtama obrane. S druge strane, zapovjednici Wehrmachta počeli su kod Kurske izbočine dovoditi svoje pričuve. Oko 3000 njemačkih tenkova i jurišnih topova bilo je već ubačeno ili se spremalo ubaciti u tu gigantsku bitku. Bitka je postajala sve opakija. Iz sata u sat gomile mrtvih bile su sve veće. Iz gomila gorućeg i izobličenog oklopa i uništenih oklopnih transportera i kamiona dizali su se veliki stupovi dima koji su pokrivali stepu. Svakim satom promet ranjenih i izobličenih vojnika dolazio je do isturenih ambulanti koje su se nadimale od ranjenika. Ruska svodka, izvještaj o prvom danu borbe, u svom je popisu njemačkih gubitaka otkrio divovski obujam borbe tog prvog dana bitke kod Kurska. Tijekom dana 586 njemačkih tenkova je uništeno ili izbačeno iz akcije. Na jugu je bilo recimo tako vatrenije. Tamo je e, general Hort sa svojom četvrtom oklopnom armijom, inače jedan od najboljih tenkovskih zapovjednika njemačkih, jedan od naj, najsposobnijih, odmah krenuo u boj sa tisuću tenkova. E, međutim, naletio je na energičnu obranu, ali je poslije podne prvog dana ubacio tigrove. I ti tigrovi su bili dosta veliko iznenađenje za Sovjeti, jer su naprosto tukli sa veće daljina, ovim nisu mogli praktički ništa i bili su jako, jako ovaj, učinkoviti. Za razliku od e, Tigrova, Panteri su krahirale prvog dana bitke kod Kurska, naime ubačeno ih je 200 u borbu, od toga je 160 uopće nije došlo do samog bojišta, jer su se pokvarile prije toga radi problema sa hlađanjem. Na jugu na tom e, dijelu bojišta se borila i četiri Waffen SS divizije i to je bila Totenkopf, Adolf Hitler, Reich i Viking divizija i od zapravo tada pa do kraja rata će Waffen SS imati sve veću i veću u, borbenu ovaj, ulogu, a Wehrmacht zapravo sve manju i manju. Waffen SS će preuzimati funkciju nekada elitnih jedinica Eh, Wehrmachta, što zapravo dosta govori ponovo Hitlerovom nepovjerenju prema kopnenoj vojsci, a posebno nakon atentata 20. srpnja 1944. Eh, glavni njemački napad bio je prema mjestu Obojanu i njihov taj glavni juriš je bi naravno bio otkriven, jer se juriš sa tisuću tenkova ne može eh, prikriti. 8. srpnja napadi su se još pojačali. Do 8 sati ujutro četiri panceri i jedna pješačka divizija napadale su položaje Crvene armije na sjeveru. Do podneva njemačke snage izvele su 13 napada. Glavinu udara podnijela je treća protutenkovska brigada pod zapovjedništvom pukovnika Rukosujeva. Oko podneva pukovnik je poslao poruku maršalu Rokosovskom. Brigadu napada 300 tenkova. Baterije 1 i 7 uništene. Uvodim zadnje pričuve. Baterija broj 2 još uvijek se bori. Tražim streljivo. Ili ću obraniti položaj ili me neće biti. Treća brigada učinila je jedno i drugo. Položaj je obranjen, ali brigade više nije bilo. Na jugu razvijeli su se još jači napadi. Četvrta pancer armija pod zapovjedništvom generala Hota namjeravala je pod svaku cijenu probiti sovjetsku obranu na jugu. Od 11 pancer divizija kojima je zapovjedao HOT, pet divizija činile su jedinice Waffen SS-a, oružanog krila elitnih nacističkih jedinica. Njihovom fanatizmu u borbi pridonosila je činjenica da se oni zbog zločina svojih suboraca nisu mogli nadati zarobljeništvu. Prodor Hotovih jedinica na jugu opisuje John Erickson u svojoj knjizi Put prema Berlinu. 7. srpnja ljeto je skoro nestalo. Noć je bila hladna i borbe su se odvijale u izmaglici. Kad je svanuo dan SS Panzer Korpus, divizija Adolf Hitler i Das Reich, bokim je čuvala divizija Totenkopf, probijao se uzduž ceste koja je vodila prema obojanu. U četiri sata ujutro 400 tenkova uz potporu motoriziranog pješaštva i topništva udarilo je na položaje Katukovljeve prve tenkovske armije. Katukov je pozvao u pomoć jurišne lovce i bombardere koji su se obrušili na njemačke oklopne kolone. 7. srpnja bio je mračan dan za prvu tenkovsku armiju. Središte koje je držala 51. gardijska streljačka divizija smrvljeno je u borbama. Katukov je tražio pomoć. Maršal Vatutin tražio je protunapad. Za to vrijeme trajale su divljačke borbe na prilazima obojanu. Sljedećeg dana Hot je ubacio u borbu još 500 tenkova. Sada je četvrta pancer divizija već duboko zagrizla u obrambene položaje Crvene armije. Tenkovske šake sastavljene od 60 do 200 tenkova uz potporu jurišnog pješaštva, jurišnih bombardera i teškog topništva, ponovo su 9. srpnja udarale na položaje Katukovljevih tenkista i Kristjakovljevih strijelaca. Njemački tenkovi probili su se do Kočetovke i upali su u stožer 6. gardijske armije. Kristjakov je povukao svoj stožer u područje prve tenkovske armije. Do večeri Kristjakov je pokušao uspostaviti novu obrambenu crtu, ali jedinice Waffen-SS probile su se po sovjetskim izvorima uz cijenu od 11.000 mrtvih i 230 uništenih tenkova i jurišnih topova. Probile su se dakle na 15 km od obojana. Sada su bojišta u Kurskoj izbočini počela dobivati nove nadimke. Njemački časnici nazivali su operaciju Citadela klaonicom. Jedinice SS-a nazvale su pravac prema obojanu krvavom kupkom – Bojište je bilo posuto uništenim tenkovima, kamionima i topovima. Iznad bojišta dizali su se veliki stupovi crnog dima. Posuda je bio smrad iz gorjelog metala, baruta i ljudskih tijela, jer su borbe bile tako jake da se mrtvi nisu mogli skloniti. A pakao kod Kurska postaće još gori. Gotove jedinice došle su na 15 km od gradića Obojana. Taj gradić bio je temelj južne obrane Kurske. Jedinice Waffen SS-a uspjele su načeti sovjetsku obranu prema Obojanu, ali za to su platile veliku cijenu. Zato je Hot odlučio otvoriti novi pravac napada. Umjesto frontalnog napada trebala je udariti prema sjeverozapadu, prema malenom gradiću zvanom Prohorovka. Tim bi se prodorom zašlo za leđa sovjetskoj obrani, Hotova izmjena plana dovešće do najveće tenkovske bitke u povijesti. 11. srpnja došlo je do, posebno najveće, do jako, jako žestokih borbi, a 12. srpnja zbila se ta velika bitka kod Prohorovke, koja je zapravo, cijela bitka kod Kurska je e, najveća konfrontacija tehnike uopće u povijesti ratovanja. Ako govorimo o pokretnoj, najveća tenkovska bitka. A unutar bitke kod Kurska je najveća tenkovska bitka ta kod Prohorovke, kada se u jednom danu na vrlo malom prostoru našlo najmanje 1200 tenkova. 12. E, srpnja, međutim, bar kod Prohorovke, Vatutin uvodi svoju rezervu i uvodi petu gardijsku tenkovsku armiju. Ta gardijska je označavalo zapravo elitni status te armije. Zapovjednik te armije bio je Ratmistrov, prilično sposoban zapovjednik i ta armija je imala 800 tenkova tipa T-34. Tih 1200 tenkova našlo se na jako, jako malom prostoru. Navodno su se čak međusobno sudarali, kupole su, letile, sve se dimilo, crnilo cijelo nebo. E, na nebu se, su se odvijale također velike zračne bitke. E, gotovo pa nalik na one iz prvog svjetskog rata kada su se međusobno sa vrlo malih udaljenosti neprijatelji u zraku ovaj, e, obračunavali. E, međutim, tamo se pokazalo da Tigar koji je do tada jako dobro funkcionirao, nije ih bilo puno, Njemci ih nisu imali puno, e, u takvoj bliskoj borbi ne može funkcionirati i da je jako ranjiv i njega bi sovjetski tenkisti u pravilu nadmanevrirali, i uništili, jer bi mu prišlo s gdje mu je oklop puno, puno talje i ga izravni pogodkom komu čelo ga je bilo jako teško uništiti s obzirom na njegovu tonažu i debeo oklop. Bitka kod Prohorovke odvijala se pod crnim nebom iz kojeg je padala jaka kiša. Puhao je jak vjetar. General Heinz Guderian, tvorac pancer jedinica, sa zaprepaštenjem je gledao u prizor bitke. Do tada nikada nisam vidio toliko ruskih tenkova. Tada sam prvi put vidio kakvu nadmoć Rusi imaju, kako u broju tenkova, tako i u njihovoj kvaliteti. Njihovi T-34 poput štakora su nadirali iz pravca Prohorovke. Ni sovjetski zapovjednici nisu bili ravnodušni prema prizoru. Wehrmacht je izgledao moćniji nego ikada. Stotine strašnih tigrova i jurišnih topova Ferdinand kretalo se prema tenkovima pete gardijske armije. Sudar tenkovskih aramada bio je strašan. Bitke su se vodile iz neposredne blizine. Nakon izravnih pogodaka tenkovske kupole letjele su zrakom. Tenkovi su se zabijali jedni u druge. Tako su posade T-34 zaustavljali tigrove koji su imali nadmoćni oklop. Uz tenkovske bitke vodile su se i borbe između pješaka. Sovjetski padobranci sukobili su se s SS divizijama Totenkov i Adolf Hitler. I taj je pakao kod Prohorovke trajao 18 sati. Tek kada je došla duboka noć, dok su se olujni oblaci skupljali nad bojištem, prestala je topovska vatra i tenkovi su se zaustavili. Tišina je pala na tenkove, topove i mrtve. Obasjavele su ih munje, a uskoro je po njima počela padati jaka kiša. Zaustavljen je pokolj kod Prohorovke. Olupine više od 300 njemačkih tenkova, 88 topova i 300 kamiona ležale su po stepi. Više od polovine sovjetske pete gardijske tenkovske armije ležalo je uništeno u istoj toj stepi. Obje su strane zadale i primile strašne udarce. Ali njemački napad kod Kurska je zaustavljen. E, ono što je zanimljivo, a što, je, što se dogodilo tog dana, dakle to je bila na neki način odlučna bitka cijele te operacije, da tog dana Hitler von Kluga i von Manštena, dakle dva glavna zapovjednika, e, zove u svoj glavni stan i objavljuje da se operacija Citadela obustavlja zbog iskrcavanja zapadnih saveznika na Siciliji. E sad, logično da je on zbog toga obustavio operaciju, ali je svoje vrhovne zapovjednike na terenu o tome mogao obavijestiti drugim putem. Nije ih morao baš tog dana izvlačiti i zvati se k sebi u glavni stan. Von Kluge se odmah s tim složio, on je bio na, na sjeveru i on je znao da njegove trupe naprosto više ne mogu napredovati. Međutim, von Manstein se s tim što je zanimljivo, jer sam svako malo protivio takvoj ovaj, ofenzivi i zalagao se za onu fleksibilnu obranu eh, je bio protiv toga, ali smatrao je da mu je pobjeda vrlo blizu. Ne pobjeda u smislu da će on ostvariti strateški cilj, nego pobjeda u smislu da će uništiti velike količine protivničke tehnike, da, će uništiti veliki broj eh, neprijateljskih jedinica i onda se uspije postići nekav kompromis sa Hitlerom, naime dobije odobrenje da to učini, a kada to učini da se vrati na polazni E, položaj. Njemačka oružana sila izgubila je u bici za Kursk 70.000 vojnika i 2900 tenkova. Njemačka vojska tvrdila je da je samo na južnom pravcu udara na Kursku izbočinu uništila 2000 sovjetskih tenkova. Činjenica je da je nakon bitke kod Kurska broj tenkova Crvene armije prepolovljen. Ali samo nakratko, jer Crvena armija mogla je podnijeti te gubitke. I iz obrane prešla je u protunapad. A u međuvremenu je ta bitka kod Prohorovke, samo bitka je zapravo završila neriješeno, manje više. Čak i vjerojatno bilo više uništene sovjetske tehnike. Međutim, Sovjeti su imali puno veću e, rezervu nego Njemci prema tome. Ona je bila doista odlučna za sljedećih nekoliko mjeseci ratovanja i ona je omogućila Sovjetima jednu vrlo uspješnu e, ljetnu i jesensku e, ofenzivu. Osim toga, 17. srpnja Hitler je naredio prebacivanje drugog SS korpusa, koji je bio baš na tom južnom dijelu kojem je zapovjedao von i to je zapravo bio svaki kraj von pokušaja koji su reduše još potrajali 5-6 dana i 23. srpnja je i von napustio svaku ideju o bilo kakvom pokušaju ofezive. Njemci nisu postigli cilj, da pače strahovito su sami sebe ovaj, iscrpili. Sovjeti su se jako dobro obranili u čak i udarnom naletu njemačkih trupa su izgubili vrlo malo teritorija, uspjeli su e, iznuriti Njemce i sada je ta izbočina koja je Njemcima izgledala tako privlačno, na jednom postala jako privlačna za Sovjete jer je postala odlična osnova za veliki sovjetski napad. Na granice tuči hodjat visokih mora će savije u mora će savije Do sredine srpnja razbijena je operacija Citadela. Posljedice te velike operacije opisao je čovjek koji je stvorio njemačke pancer jedinice, general Heinz Guderian. Ova propast kod Kurska odlučni je poraz. Oklopne divizije koje su kod Kurska razbijene na sovjetskim crtama obrane pretrpjele su zastrašujuće gubitke u ljudima i opremi. Te divizije neće se moći koristiti u borbi još dugo vremena. Nisu samo i jedinice pretrpjele velike gubitke i njemačko pješaštvo imalo je teške gubitke u bici za Kursk. General Crvene armije Sobjenikov ovako je Aleksandru Bertu, dopisniku Sunday Timesa i BBC-a i Sovjetskog saveza, opisao njemačke jedinice kod Kurska. Njemačke jedinice su žilave. Gotovo da su sve istrajale i samo ih se malo predalo. Nitko od zarobljenih vojnika nije bio stariji od 30 godina. Bili su to odabrani, zdravi, dobri vojnici. Drug Erenburg preuveličava kad priča kako se njemačka armija sastoji od kostobolnih staraca koji pate od hemoroida. Da, dobra vojska, ali moralno načeta. Kursk i ostalo jako ih je demoralizirao. Sovjetske su novine izvještavale o bitci s naslovima poput Tigrovi u plamenu. Objavljene su izjave zarobljenih njemačkih vojnika. Jedna od njih govorila je o pokolju među njemačkom vojskom kakav još nisu doživjeli. Njemački podnarednik kojeg su zarobili u bitkama kod Bjelgoroda ovako je opisao stanje u njemačkim jedinicama tijekom kurske bitke. Naše se medicinsko osoblje nije moglo pobrinuti za sve ranjenike. Jedan bolničar mi je rekao da prihvatna stanica izgleda kao klaonica – Istočni front vidio je vjerojatno najgore borbe u drugom svjetskom ratu. Uvodne borbe 41. Obrana Moskve po užasnim zimskim uvjetima. Borbe na jugu koje su kulminirale bitkom kod Stalingrada i rato kod Lenjingrada. Bile su i tekako užasne borbe i odnijele su milijune života. Ali veterani Wehrmachta i Crvene armije inzistirali su da je tjedan dana bitke kod Kurska bilo ono najgore što se vojniku moglo dogoditi na istočnom frontu. A Crvena armija nije namjeravala stati. Prvo njemački cilj je bio zadržati one dvije izbočine, dakle Orelsku na sjeveru i na jugu tu Belgorodsko-Harkovsku, koja je bila posebno važna jer su na taj način sprečavali prodor u Donbas i dalje u Ukrajinu. I Njemci su zapravo tu položaj dosta dugo utvrđivali i Sovjeti su znali da e, će protunapad biti težak i vrlo krvav jer su Njemci jako dobro pripremljeni za to. E, sovjetske snage su bile nadmoćne brojem, ali ono što se pokazalo također dosta važno, oni su imali dosta velik broj potpuno svježih i odmornih jedinica. Sovjeti su prikupili za taj protuudar otprilike 2 milijuna i 300 tisuća vojnika, Njemci su ostali na otprilike 900 tisuća, oko 34,5 tisuće e, topova i drugih artiljerijskih cijevi, prema njemačkih 9,5 tisuća, Oko 5000 tenkova su još dovlačali naravno i pojačanja prema njemačkih 1600 i otprilike 3700 aviona prema 2000 isto njemačkih. To su zapravo je riječ o dva plana. Na sjeveru je riječ o planu Kutuzov. Oni su pokrenuli tri te svoje fronte, zapadnu, centralnu i e, Brijansku. I cilj je bio udariti na Oral, razdvojiti i uništiti njemačke snage. Već 12. srpnja zbio se prvi proboj i tada su napale dvije fronte, 15. srpnja su ubacili još treću frontu, odnosno treću grupu armija tu centralnu i Njemci su počeli prilično brzo gubiti položaje koje su imali početkom ofenzive. E, ono što je također važno zakazati da su partizani tada već u potpunosti uspjeli uskladiti svoje e, djelovanje sa crvenom armijom, a zanimljivo je da je dosta važnu ulogu u e, operaciji Kutuzov imala i francuska zrakoplovna eskadrila Normandija. Naravno, tad još nitko nije znao da će se godinu dana kasnije zapadni saveznici iskrcati u e, Normandiji. E, kada su Njemci shvatili da tu orovsku izbrčinu više ne mogu držati, oni su ju prilikom povlačenja nastojali pretvoriti u pustu spaljenu zemlju. Orel je Četvrtog kolovoza za opkoljen, a peto. kolovoza za navečer Orel je e, Oral Orel je prije rata imao 115.000 stanovnika. Crvena armija nakon oslobođenja u gradu je zatekla 30.000 tisuća ljudi. Tijekom rata njemačka vojska i SS jedinice ubile su oko 12 tisuća stanovnika Orala. Dvostruko veći broj odveden je na prisilni rad. Kao i u svim okupiranim dijelovima Sovjetskog saveza, zimama 41. na 42. i 42. na 43. veliki je broj građana Orela umro od gladi. Na sve to, nakon oslobođenja, Orel i okolica bile su u ruševinama. Aleksandar Werth ovako je opisao Orel i okolicu nakon oslobođenja. Čičkovi su bili visoki poput čovjeka. Bila je to gusta džungla od čičaka i trave, koja je tvorila tri kilometra širok pojas što se pružao na zapad, istok i na jug. U toj džungli, kroz koju je sada išla prašna cesta iz Tule, na svakom je koraku bila smrt. Minen na njemačkom, mini na ruskom, pisalo je na starim i novim natpisima. A u daljini na brežuljku pod nemilosrdnim modrim nebom nalazili su se izobličeni obrisi porušenih crkava, ostaci kuća i dimnjaci. Ruševine na brežuljku bile su ostaci Mcenska. Kad su se Nijemci povukli, Rusi su ondje na životu našli samo dvije starice i četiri mačke. Prije odlaska Njemci su popalili i dignuli u zrak sve. Odvezli smo se do Mcenska. Jedna mala ciglena kuća je nekim čudom ostala neoštećena. Stanica za prehranu, kazivao je natpis na njoj. Ovdje možete dobiti suhi obrok, doručak, ručak i večeru. A pored tog natpisa stajao je drugi. Neprijatelj je uništio i opljačkao ovaj grad i otirao njegove stanovnike. Oni vape za osvetom. i na jugu izbočine Crvena armija krenula je u protunapad. U području Bjelgoroda borbe tijekom kurske bitke dobile su među njemačkim vojnicima naziv Bjelgorodska krvava kupka. Tijekom protunapada Crvene armije bitke nisu bile ništa slabije, jer Crvena armija je poput parnog valjka namjeravala pregaziti njemačke položaje, a njemačka vojska imala je zapovjed da pod svaku cijenu zadrži Bjelgorod. Na jugu su Sovjeti aktivirali plan Rumjancev, to su, mm, taj plan su trebale sprovesti e, dvije fronte, Voronješka i ona stepska nekada rezervna. Cilj je bio ne samo ući u Belgorod, nego prodreti i ponovo ući u Harkom i stvoriti polaznu osnovu za ofenzivu dalje prema e, Ukrajini i forsiranje Dnjepra. E, ofenziva je tamo počela nešto kasnije jer je i tamo i otpor Njemaca bio žešći i njihovi E, uspjesi u njihovoj ofenzivi su tamo bili veći, tamo još ovaj u, srpnju. Tako da je ofenziva započela treća kolovoza. Borbe su bile dosta teške, ali petog kolovoza Sovjeti su ušli u Belgorod. I sad se tu dogodilo nešto zanimljivo. Naime, Stalin je od 3. do petog kolovoza posjetio zonu operacija. To je njegova jedina posjeta zoni operacija uopće za vrijeme cijelog drugog svjetskog rata. Cijeli taj posao je bio vrlo formalan on nije bio ni blizu borbi, ni čak niti obišao na mjesta oko Kurska na kojima se prije recimo 20 dana vodile e, žestoke borbe, nije kontaktirao sa trupama nego samo sa najvišim zapovjednicima i zapravo nije imao taj posjet nikakve praktične vrijednosti pa se više nije niti ovaj ponovio. Međutim, on je na fronti saznao za oslobođenje Orela i Belgoroda, oba grada su oslobođena petoga kolovoza i naredio je u znak pobjede E, počasne topovske salve u Moskvi. To je postala praksa i to bi se odvijelo po sljedećem scenariju. Prvo bi na Radio Moskvi svečanim glasom najpoznatiji speaker Radio Moskve Levitan e, pročitao koje grad je oslobođen, onda bi gradom odjeknula je salve. Nakon oslobođenja Orela i Bjelgoroda, spiker radio Moskve Levitan svojim je dubokim glasom pročitao ovo priopćenje. Noćas 5. kolovoza u 24 sata Glavni grad naše zemlje Moskva pozdravit će hrabre jedinice koje su oslobodile Orel i Bjelgorod s 12 artiljerijskih plotuna iz 120 topova. Izražavam zahvalnost svim jedinicama koje su sudjelovale u ofenzivi. Vječna slava herojima koji su poginuli u borbi za slobodu naše zemlje. Smrt njemačkim osvajačima. Vrhovni komandant, maršal Sovjetskog saveza, Stalin. Nakon oslobođenja, Bjelgorod je bio u boljem stanju nego Orel. Manje je bio porušen i u njemu je zatečeno više stanovnika. Ali okolica grada bila je posuta ogromnom količinom mina. Aleksandar Vert ovako opisuje minska polja oko Orela i Bjelgoroda. One su opasne rekao je pukovnik kojeg sam upoznao kod Mcenska. U dužini od samo 100 metara uz cestu iskopali smo ih 650. Ovdje su se vodile žestoke bitke. Njemački jegeri su žilavi, vrlo dobri vojnici, to ne mogu poreći, ali mine su užasno gadne. Svakog se prokletog dana nešto dogodi. Jučer je ovom cestom došao neki pukovnik na konju. Kon je udario u minu i eto, i konji pukovnik su odletjeli u zrak. Govorio je o novim minama usporenog djelovanja koje su pronađene u njemačkim zemunicama. Naprave u kojima kiselina izgriza metal i one eksplodiraju nakon dva mjeseca. Mine su među Rusima u borbama oko Orela i Bjelgoroda prouzročile strahovite gubitke. Dok smo razgovarali s pukovnikom, pored nas su prošla kola s konjima i na kojima su stenjala dva vojnika dok im je krv liptala s glave. Upravo su nagazili na minu. I nakon Orela i Bjelgoroda došao je red na Harkov – Wehrmacht i posebno jedinice Waffen SS-a namjeravale su zadržati Harkov pod svaku cijenu. A Crvena armija namjeravala ga je konačno osloboditi i u grad će po četvrti i posljednji put u drugom svjetskom ratu ući vojska. Njemci su nastojali spasiti Harkov, pa su dovukli 11 divizija i otprilike 600 tenkova. Međutim, ovaj, Sovjeti su to otkrili, uglavnom zbog eh, partizana koji su ih u tome pravodobno obavijestili pa su što partizani zarušavali komunikacije, a što avijacija koja je već bila premačna ovaj, odrađivala svoj dio posla tako da Njemci nisu uspjeli pokrpati tu ruku rupu prema Harkova, kod Harkova. Nekako pokušaj njemačkog udara organiziran je od 11. do 13. kolovoza. Međutim, ovaj, novi udar Sovjeta uslijedio 20. kolovoza i u 23. kolovoza Sovjeti su ponovo u Harkovu i ono što je pokazalo da je e, Crvena armija u odnosu na ono što je bila 41. postala na doista jako, jako ozbiljna i moćna vojna sila je činjenica da su oni napredovali tada simultano na fronti širine 1500 km.